Pelesila de Argos estas historie conata quiel eminenta greca poetino quio vivis inter la Cesa cae Quina i Arcento anta en la urbo Argos de la Peloponesa Don Insulo. Cittiu verchistino estis considerata uno alla la nau liricae musoi de la san morta linguo. Multo da tio, estas conata pri la vivo de Telesila, estas danque al argumentoi kaj racontoi de la y grandaj pensuloj kaj qui kiel Apolodoro, Pausanio, Luciano. Sed Plutarco estas la chefa fonto pri agado. En si atractajo pri la valoro de virino. Li diras che si devenis de nobela familio. Pro sia malforta constitutio, si suferis gravan nalzanon, kion la ipocrata medicino ne povis curati. En profunda angoro, si petis helpon ala dioi cae consultes la oracolon, quiu consilis al si dedici sin al arto tiel si faris, cae cultivante canton, musicon, cae poesion, si reaciris sian sanon, cae per si sian mens forton. Tion, che si havis tre gravan cae elstaran rolon en la historio de sia popolo, cion si savis de la invado de Sparto. En quar sen quar antau Cristo, la Armeo de Esparto, gvidata de Cleomenes Launua, faris grandan invadon a la urbo Argos. En chitiu grava batalo pereis pli ol ses mil batalantoi che la batalo de Sepea. Post chitiu mal felicia evento, y viroj chi restis en tiu urbo, crom la mai maljunaj, decidit fugi tra l'arbaro por provi savi siain vivoin de l'espartana extermado. En Argos restis nur virinoi, sclavoi cae maliunuloi, tutte sen defendae, el facila celo por ataci cae conqueri. Tamen, Telesila ne volis fine tiel, do si ordonis collecti cium armiloin, cae disdonis ilin inter la virinoi cui povus batali. Telesila vestigis ciel viro, prenit shildon cae glavon, cae si armis cae comandis virinan tachmenton, gvidante la defendon de la urbo. Ciam la Spartanoi atacis, la virino ia divestitai ciel viroi, attendis ilin cascitai en la urba tombeio. Ili ne sedis, au panicigis, sed furiosis pro la himnoi de patriotismoi cae de virina honoro, cio intelesila lautege cantis por curagigi la soldatinoin. Tio helpis ilin forpeli spartanoin mortigante multain. Tiel curagia estis telesila en la batalo inter Sparto cae que si estis altigita al statuso de heroino. Recone el bravezzo cae arto de telesila, en la urbo estis starigita statua al si en la templo de Afrodito cae creigis festivalo en ciu viroi cae virinoi, gioie cae ludeme intersansis sia investoin. Ateneo diras, que Telesila componis odon al Apolono, nomata amico de la Suno, cae pausanio, mencias poemoin honore al Apolono, cae Artemiso. Tiu chilasta, tractas pri la amo de Artemiso cae la diigita rivero al feo. Si verkis jora in canto textoin, ofte pri locai temoi por esti cantatai de Cnavina Coruso. Shainas que siai textoi consistis el poesiei versioi de mitai racontoi al lanau fragmentoi conservita de xia poesio, uno il ili estas verquita laumetrico, quion prosia originalezzo, oni nomit gin Telesileo, verso quies unua silabo estis preter la cita. Telesila estas parto de grava lirica movado en la continenta grequio, quio contrastas, con la lirico de Alceo, Safo, Anacreono, de la Egea y Insuloi. Tia continenta movado, quies representantoi estas virinoi, comencigis en la sesa y arcento antau Cristo. Al telesila de Argos ni de Basaldoni, mirtis praxila de Sicion, corina de Tanagra, la Helenisto Rodríguez Adrados consideras ilin poetinoi fidelai al locai cultoi. Horoi cae virinai rondoi associitai contemploi. temploi. Facte, es poesio estas religiai aumitai y himnoi. En Argos, la danzoi de y corusoi, vira y virinai, estis attribuitae alla memor festo de la milita heroaggio de Telesilla.